Svi znamo, draga braće i cijene sestre, da je veličina neke nauke u onome znači šta ta nauka, o čemu ta nauka govori, šta ta nauka pojašnjava. A nema sumnje znači da ono o čemu mi ćemo da govoriti je govor koji opisuje gospodara Tebare Kvetala, a to je prvenstveno znači njegov govor, jer on sebe Tebare Kvetala je najljepše i najbolje opisao i isto tako znači njegov poslanik Muhammed sallallahu, sallallahu alihi Vi već pratite predavanja koja mi redovno, znači svako ponedjeljka održavamo u džami kraj Fahd koja govore o Allahovim tabare kvetala lijepim, lijepim imenima. Komentar tih, znači i subhanahu wa lijepih, lijepih imena. Međutim, ovo će biti malo znači drugačije karaktera. Ovdje ćemo se malo više bazirati na Allahova tabare kvetala svojstva, savršena svojstva. Kroz ovaj naš ciklus predavanja bit će i odgovor mnogim zalutalim sektama, jel? Frakcijama koje se pripisuju islamu, a koje su zalutale u ovom velikom, znači značajnom ili najznačajnijom gotovo vrsti tevhida, a to je znači Allahova lijepa imena i savršena, savršena svojstva. Treba da znamo, draga braćo, da ova vrsta tevhida ili prva i druga, znači, kako već znamo, rububije i uluhije, jesma u osifat, Takva podjela nije postojala za vrijeme poslanika sallahu alijih vselem. Znači nije postojala kao podjela prva, druga i treća vrsta tevhida. Već ove stvari su bile jasne. Jasne su bile i svi su ih, znači od ashaba radi anhum, dobro poznavali. I zato ova nauka, ova spoznaja se crpi isključivo iz Kur'ana i sunneta. Jer su ashabi poslanika sallahu alihi vseleme crpili tu nauku iz Kur'ana i sunneta. I mi ako boda, znači u našim predavanjima i našem ovom ciklus predavanja iznijet mnoge argumente, mnoge dokaze da je ova vrsta tevhida bila poznata u vremenu znači i poslanika i u vremenu ashaba i oni koji su islijedili do današnjeg dana. Znači nije novotarija, nije neka stvar koja je izmišljena u vjeri nego čisto su došli znači ovi nazivi zbog sekti koje su se pojavile sa šubhama i sumnjama znači u vjeri pa su učinjaci morali odgovoriti na sve njihove šubhe na sve njihove šubhe i klasirati i podijeliti znači ovu spoznaju, spoznaju Allaha Tebareke, Tebareke Vetala, što ću mi ako bolje detaljno i precizno pojasniti. Tako da nije će ostati nedumice, neće biti neki stvari koji su nedorečene, neće biti tako jasno inša Allah, uz Allahu Tebareke Vetala pomoć. Zašto? Zato što je ova nauka koju mi crpimo, crpimo iz Kur'ana, znači iz riječi istine od Allaha subhanahu wa ta'ala i riječi isto tako istine poslanika sallahu alihi wasallam i oni koji su islijedili na tome od naših velikana, prvenstveno znači ashaba, ashaba poslanika sallallahu, sallallahu alihi Tako da ponavljamo da ova spoznaja ili vjerovanje u Allahova lijepa imena i savršena svojstva je bila tako jasna u prvoj generaciji muslimana i u drugoj generaciji, znači muslimana, nakon toga se pojavljuju novotarije koje su pokušale znači na neku ruku da skrenu da skrenu pravac muslimana u pogrešnu, u pogrešnu stranu. Znači pojavljuje se osoba u tom vremenu Znači u drugom stoljeću pojavljuje se osoba koja znači, imala ime Džehm ibn Safan, Svima vama znači poznat koji je osnovao sektu džehmija ili koji džehmije kao sekta koja se pripisuje njemu koji je došao sa novotarijama u vjeri a najveća novotarija sa kojom je došao znači jeste negiranje Allahovi Tebare Kevetara lijepih imena i savršenih svojstava druga novotarija koju on znači isto tako e, otpočeo ili koju je on izmislio i sa kojom je došao jeste govor da je Kur'an, da je Kur'an znači Allah te barek govor stvoren na uzbila, što ćemo vidjeti kako su učenjaci reagovali, kako su odgovorili na to. Znači pojavljuje se u drugom stoljeću. Do tog znači trenutka ova vjera i spoznaja o te vetala lijepim imenima bila je poznata poznata sadma i, i znači sam poslanik sallallahu je pojasnio precizno što ćemo mi ako bude u nastavku odnosno u narednim predavanjima detaljno pojasniti argumente koji ukazuju da je poslanik sallallahu preselio na ahiret a da je u potpunosti uputio ummet koji je ostao iza njega u ovu spoznaju ili pojasnio ovu spoznaju koja pojašnjava Allah te i vatala kroz njegova lijepa imena i savršena svojstva. Znači ova osoba koja se pojavila, Džehmin Safan koji se pojavio u drugom stoljeću, došao je sa tom novotarijom, došao je sa ovim stvarima kojim je pokušao da iskrivi spoznaju i lijepih imena i njegovi savršeni, savršeni svojstva. Međutim, kao i svaka druga novotarija koja je došla nakon toga ili koja je bila prije toga, koja se pojavila prije znači njega, kao druge ali mi govorimo o ovoj novotari zbog čega? Zbog toga što negira Allahova lijepa imena i savršena, savršena svojstva. A ehli sunne znači potvrđuje i Allahova lijepa imena i savršena svojstva. Znači on se pojavljuje, ali Allah te uvijek dadne u svakoj generaciji muslimana, u svakoj generaciji muslimana i uvijek će biti ti iskreni, zaista pravih boraca, alima, učenjaka koji će odgovarati takvima kojima će takvim odgovarati sa dokazima iz kitaba i sunneta. Znači iz Allahove Tebareke ve knjige sunneta poslanika sallahu alihi vseleme. Tako da do tog vremena nije bilo znači nekoga od učenjaka koji su pisali dijela, koji su pisali knjige kao odgovor nekome. Pojavljuje se jedan od velikih učenjaka, jedan od velikih imama, znači predvodnika ili sunneta, a to imamo Osman ibn Saide Darimi, koji je napisao knjigu isključivo kao red takvima odgovor znači e, i onima koji ih slijede u toj zabludi, toj novotari. Znači on koji je preselio 280. godine, kako neki učinjaci kažu, neki kažu da je 282. po Hidži preselio, znači imam dar i mi, on je napisao red njima sa knjigom, odgovorio je znači dijelom, ali znači ne znači i ovo nije negacija da nije bilo učenjaka. Drugi učenjaci su govorili, znači upozoravali, ukazivali na predavanjima, na raznim svijelima, uvijek su se borili protiv novotarije i novotara. Ali on je napisao knjigu koja je poznata kao Red ala Biše El Merisi, koja je danas i ovdje kod nas aktuelna na ovim prostorima. Međutim, po čemu je ona aktuelna? Ovo je odgovor bio znači džahmijama. Druga knjiga tačno se naziv Red ala Džahmije. Odgovor džahmijama i njihovim znači ubjeđenjima pogrešnim kao znači u svatanju, svatanju Allahu lijepih imena i savršenih osobina. Međutim, zašto ona posebna danas u naše prostoru? Subhanallah, znači evo ko prati i gleda ovu e, tematiku može da vidi da postoje mnoge stranice danas koje se pripisuju islamu, ali pozivaju pogrešno na akide. Posebno znači u ovom poglavlju. U trećoj vrsti tevhida, a to je znači potvrđivanje i lijepih imena i savršenih svojstava. Oni koji to negiraju. Oni navode ovu knjigu. Znači navode knjigu, djelo ovog velikog alima, učenjaka muhadisa Darimja, gdje kažu da e, muđesime nas opisuju kao oni koji su muđesime Allahu tabarek Vatala pripisuju tijelo i slično, što je znači potvora na ehli sunne i svačanje i razumijevanje onoga što mi potvrđujemo. Jer mi kada potvrdimo, kao što ste dosad čuli, Allahova lijepa imena i savršena svojstva, to ne znači da mi potvrđujemo i ulazimo u kakvoću toga. Znači da opisujemo, da kažemo da je Allahu te barek ruka poput naše ruke ne Znači mi to ne držimo u tom smislu, u toj kakvoći. Nego kažemo da Allah te barek sve što je potvrdio, sve što je kazao za sebe u svojoj plemenitoj knjizi ili na jeziku poslanika Muhammed ali salatu to je onako kako to doliku njegovoj uzvišenosti njegove veličanstvenosti. Mi ne ulazimo u kakvoću i pravila ćemo mi ako boda govoriti o Allahovim lijepim imenima i pravila koja su vezana za Allahova te kvetala savršena svojstva. Međutim, šta, je njihovo, šta oni ukazuju i nešto e, s čime dokazuju? Kažu da ehli sunne, znači na nas ukazuju da mi, da mi onaj potvrđujemo nešto što je novotarija, nešto što nisu učenjaci kazali. Pa i samog ovog učenjaka koji je napisao poznato djelo, znači Edarimija, kažu da ga mi uzimamo, ali to nije osoba, ona osoba koja je poznata kao muhadis, kao veliki učenjak i slično, nego da je to neko lijevi, da tako kažemo, koji se je pojavio i napisao knjigu, i odgovorio njima. Znači, ne, kao da nije to onaj što ima sunne koji je napisao zbirku hadisa i ostalo sakupio zbirku hadisa, nego da je to neka osoba druga, slična smo mi to pripisali njemu u stvari da on nije, da on nije znači vlasnik, autor tog dijela. Što znači ni u kom slučaju nije tačno i to su njihove šube. Možete naći kod prateve strance koje se pojavljuju, e, koji negiraju Allahova lijepa imena ili ih znači e, ili pojašnjavaju na svojstven način ili bježe i negiraju Allahova te ta na svojstva. To znači čovjek treba da izbjegava da se kloni, ne smije ići na takve strance jer su pune šubhi, a čovjek koji ne zna koji ne zna znači imena učenjaka i njihova djela i šta su učenjaci kazali za njih ili znači one knjige koje govore koje govore e, o velikanima umeta oni koji su naslijedili znanje od ashaba u tabinima ili tabi tabinima oni koji su došli nakon njih vrlo lako mogu zalutati i skrenuti sa njihovim šubhama jer oni dolaze sa imenima koje su titule koji su značajne znači autoritetu umetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme i sa njihovim nekim izvodima rečenicama da čovjek onda zastane kaže subhana pa di je istina da se čovjek izgubi Međutim, čovjek treba da bude svjestan od koga, gdje i na koji način uzima znanje. Gdje znači uzima znanje? Gdje, gdje, je ta znači e, literatura koja je ispravna, koja govori znači o ovoj nauci? Znači, a kako je jako bitno, dragi brate, cijena sestro. Ovdje čovjek ne smije sebi dozvoliti da skreni, da pogrešno shvati ovu nauku. Treba se trudi, treba se trudi, znači čita svoj život, da se trudi da spozna gospodara Tebare Kvetala onako kako to njemu delke. Upamti, Upamti, znači ti sestre i brate, da je poslanik Ali Salatu u ovu nauku, u ovu spoznaju, pozivao više od pola svoga života, znači pola svoje misije je proveo pozivajući, ukazivajući na gospodara Tebara Kvetala, na ono značenje La ilaha illallah. Više, znači 13 godina u Mekke. 13 godina u Mekke opisivao gospodara Tebara Kvetala njegovim uzvišenim svojstvima, savršenim svojstvima i njegovim lijepim menima. Kogod uzme Kur'an i kada počinje čitati, uvidjet će znači ispravnost te činjenice kada je ušao iman. Kada se znači ulava spoznava jekinu srce pravog vjernika, istinskog vjernika, poput znači onih ashaba koji su bilo oko poslanika nakon 13 godina i dolaska u Medinu, tada gospodar svjetova počinje postepeno da pojašnjava propise vjere. Što znači da čovjek treba da se okrene ovoj nauci, ovoj spoznaji, ovom imanu. Nečim neko počne da izgovori, znači, ili iskaže želju, da želi da krene putem hajra. Putem, znači, budemo u da se protiša propisa vjere, odmah mu kažu, e, moraš klanjati pet namaza e moraš i postiti, e moraš, znači sve počnemo pričati s druge strane, gradimo osobu, znači sa one strane sa koje poslanik nije gradio tako, znači osobe, nego je znači gradio uz poznaj gospodara svjetova u jekinu, da gospodar svjetova zaista postoji kao stvoritelj koji je zaslužan se obožava, da mu se robuje, da mu se pokorava, opisan velikim, veličanstvenim imenima i savršenim osobinama. Pa kada mu počneš pojašnjavati imena i značenja tih imena, onda ulazi poštovanje i ljubav i poštivanje takvog gospodara, cijenjenje, znači traženje, koje su njegove narode, koje su zabrane, čega treba se pridržavati, čega treba se kloniti. onako kada čovjek izgradi, odnosno uđe od krova bez temelja, onda se dešava što se dešava u našem džematu okolo nas, da čovjek jedan period Pokazuje se i u džematu, i zajednici, i kući, i van kuće, u komšiluku, u familiji, da je dobar kao musliman, jel? A nakon jednog određenog perioda on pada, ostavlja i ide Zašto? Uvijek se postoje pitanje zašto? Zašto čovjek tako? Nije se izgradile svijesti, nije se izgradio jekin, habibi, nije se izgradila spoznaje Allaha tebare kvetala, es semi, el alim, el basir, el habir, je Allah kvetala koji sve čuje, koji sve vidi, koji sve zna, koji je o svakoj stvari obaviješten. A taj kada ti uđe u srce habibi, pa ćeš ti gledati onda kako će se ponašati, šta ćeš činiti kako ćeš izgovarati, značiš prava svoga brata, prava svoje sestre, prava roditelja, prava komšije, prava djece, prava žene, prava familije, prava svi. Gledat da nećeš povrijeti nikoga, zašto? Jer tvoje riječi koje kažeš, ova te bare kvetala zna i zna prije nego što si kazao šta si pomislio. Znači, vidite, niješ dići ruku, nešu, nećeš uraditi nešto što je pogrešno. Jer imaš iman, Habib, imaš iman u svom srcu koji ti sprečava to. E ako si nisi izgradio taj iman, onda ćeš ti da nasrneš, onda ćeš da vrijeđaš, onda ćeš gibetiš, onda ćeš da... Znači, mnoge druge stvari radiš sa kojima gospodar svjetova nije zadovoljan. To su propisi. To su propisi, nemoj gibet, nemoj nemimet, nemoj govor, nemoj potvarati, nemoj dizati ruku, nemoj krasti. Znači, to su propisi. Ali propisi nakon spoznaje da spoznaš ko je zaista postavio te propise, ko je objavio taj šerija, taj vjerozakon, ta pravila koje je postavio, koga cijeniš, koga poštiš, koga voliš. Nakon tog imana, nakon spoznaje svog gospodara bareke Kvetala. Kad ga spoznaš, a vi tako ćeš ga i zavoliti tako ćeš ga cijeniti, tako ćeš ga poštovati, onda ćeš biti pravi istinski vjernik, a onda ćeš biti onaj i vjernik od čijeg su jezika i ruku mirni drugi muslimani. Jer si spoznao uzvišenog gospodara, njegov moć, da u svakom trenutku zalim, kada učini zulum nepravdu prema nekom drugom, Allah te barek može ga u tom momentu, u tom trenutku uništiti. Jel? Allah ne voli silnike, ne voli zalime. Pa se čovjek priboji i plaši da učini i nanese nekom nepravdu bez znači opravdanog razloga. Tako da vidimo znači da je ova ovo ispravno shvatanje treće vrste tevhida, Allahovi lijepih imena i savršenih svojstava bilo znači u onom t, e, e, u onom svijetu kako Allah te barek tamo objavio poslaniku sallallahu alejhi ve selleme sve dok se nije pojavila ova osoba znači Džahmi Musafan koji je iskrivio iskrivio akidu kod muslimana unio šubhe unio šubhe, negirao, znači Allahova lijepa imena i svojstva i našao pristalice, nažalost našao pristalice i dan danas ima takvih pristalica i iz njegove sekte se izrodila druga sekta, druga znači frakcija islamu o kojima ćemo mi govoriti. Međutim, treba napomenuti da se nije pojavio osim nakon smrti Omera ibn Abdelaziza. I gdje se pojavila ova novotarija? U kom mjestu? Svi znamo da se ova novotarija pojavila, znači oni koji su negirali lijepa imena i svojstva, ne u Medini. Nije u Medini se pojavila pojavila se u Horosan, daleko znači, daleko od Medine se je pojavila. Zašto nam je ovo bitno? Bitno je iz tog razloga što Ibn Temije kada navodi znači, pojavu oni najopasniji sekti koje se pojavila, iz njih su izrodila nakon toga mnoštvo drugi sekti, o koje, koje ćemo isto ako znači, spominjati ovako površinski, on kaže da se pojavile znači, na raštim mjestima, na različitim mjestima e, daleko od Medine, od Medine. Znači prvo, kaže mjesto koje je bilo poznato po sektama koje se pojavile jeste Kufa. Ško se pojavio tamo? Pojavio se je šije i murđije u Kufi. Zatim kaže u Basri se pojavile kadarije i Mu'tezile ova sekta koja prizašta i iz sekte koga Džehmija. Zatim kaže u Šamu se pojavile kaderije i u Horosanu Džehmije. On navodi ta mjesta znači gdje se pojava. Kada pogledamo znači kao kartu geografsku gdje su ta mjesta, koliko suda, vidjet ćemo da je ovo najopasnija sekta koja se pojavila, znači Džehmije, najopasnija sekta koja se pojavila u umetu poslanika sa selem, u, znači, daleko znači, ili u, u najdaljem kraju islamske države u tom vremenu daleko od Medine. Znači, što je bilo znanje što se više udaljavalo od centra znanja, znači od Medine poslanika sa Seleme, pojavljivali su se sekte znači po opasnosti, tako da su žemije tamo pojavili koji su najopasnije pa su, a oni toliko imaju novotarija, ovo je samo jedna od novotarija, znači jedna od, od opasnosti koje oni zagovaraju giranje Allahovih imena i savršenih svojstva. Međutim, kada bi pobrajali to, znači ima mnoštvo drugih stvari koje negiraju, koje su od imana, znači koje su od imana, a koje oni ne uzbila, znači negiraju, mi ćemo ako boda, sada nije, znači nam cilj, ovo je uvodno predavanje onome što ćemo mi ako boda govoriti. Zatim poput znači imama idemo Darim je pojavio se imam Buhari koji isto tako odgovorio jednoj grupi sektaša, oni koji su nastrali u shvatanju razumijevanju Allahove te bareke vjere. Pa je napisao knjigu Halku i Bad. Odgovor je bio znači da su naša djela ili djela stvorenja, da to sve spada da je gospodar svjetova stvorio, znači stvorio i nas i naša djela, naši postupci koje radimo, naše radnje, da je to što je gospodar svjetova odredio, odnosno stvorio. I on je odgovorio znači ovom knjigom i i Kaderijama i drugim koji su zalutali u tom shvatanju i razumijevanju. Zatim, znači, pogledajte taj period. Odmah od tog početka uvijek šehovi su odgovarali, ali učenjaci i imami su odgovarali novotarima i nisu, znači, gledali po strani šta radi kako čine Nek su uvijek gledali da odgovori da umetu e, izvedu na pravi put, im pojasne istinu i da ukažu na novotare, novotariju koju oni imaju pri sebi. Pogledajte do vremena Ibn Taymije. Činjaka je mnogo bilo, svi su odgovarali. Ibn Taymije kad je došao, on je subhanallah izučio sve te e, sekte i to jako dobro. Poznavao je njihovu novotariju bolje nego što su oni znali u šta pozivaju. Pa je odgovorio svima njima. Znači niko nije ostao dužan, svima njima je odgovorio. Svima znači i sektama i filozofima u tom vremenu. I motezama i kadarijama i džahmijama i murđijama, mušebima i haridžije, sufije, niko nije ostao znači pošten fidije, šare, svima je odgovorio Ibn Taymije, Rahimahullah. I te knjige su ostale, zato danas učenjaci kažu, zbog toga što je svima odgovorio sa mnoštvo argumenata, zatim pojasnio njihovo svata, njihove argumente, pa njima odgovorio na te iste njihove argumente, ukazao na njihovu zabludu, šta pozive, kako je neispravno to, to je zato ostalo nama danas. Ta literatura koju mi izučavamo, gledamo, jedno znači od dijela na što se vraćamo kada je u pitanju svatanje i razumijevanje tih sekti i njihovih e, njihovih e, svatanja i ubjeđenja. Znači, to nam je od glavnih knjiga na koje se vraćamo knjige, knjige i mije u ovom. Zato ćemo mi ako boda kroz ovo naše druženje e, se nekoliko knjiga koje je Ibn Temije napisao e, na, temu znači e, Allahovi lijepih imena i savršenih svojstva. Prije svega Termorija znači knjiga Tedmurija Njučak ovo da koristi, naravno komentari istaknuti učenjaka. Zatim Hamaviju isto koji, še, e, koji nam je brat večeras spomenuo i treću aketu Lasitije. I nećemo se znači samo na ove tri knjige mi zadržati, mi ćemo koristiti mnogo drugih knjiga e, koje su nam isto tako jaki argumenti koji sadrže argumente iz Allahove tabare kvitala knjige i suneta poslanika i svatanja, svatanja ovih zlatni, zlatni istaknuti ličnosti Islama koji su bili zaista pravi svetljike koji su svjetlili sa, sa ovim nurom pojašnjavali istinu istinu, znači i samo istinu, kako bi uputili umet poslanika sallahu alihi wasallam. Nakon, znači Ibn Taymije, pojavio se njegov učenik Ibn Kajim Rahimu, isto tako koji ga je slijedio mnoša stvari pojasnio. I novotariju novotara, a isto tako istinu, ovu na kojoj su bili i poslanik Ali Sallatu Wasalam i ashabi. Prije njih postojao si poput znači, mama Ahmeda, koji je govorio isto tako. Onda imam za i mnogi drugi učenjaci, ima Malik, koji nam je dao pravilno zlatno po pitanju kakvoće, što smo spominjali, i mnogi drugi učenjaci, znači koji su bili na istini i pravoj stazi na kojoj je bio poslanik i ashabi radi Vjerovanje, dragi brate i sestro, u ovu treću vrstu tevhida. I moraš znati jedan od ruknova imana. Znači ovo se gleda važnost. Važnost ove nauke, da je to jedan ruknova imana. Učenjaci kažu da postoje četiri rukna, ili četiri rukna imana. Prvi rukn da vjeruje čovjek ili osoba u postojanje Allaha te barek vetala. Znači bez ovog ruka čovjek ne može biti muslima, makar vjerovao su ostali. Znači mora vjerovati da Allah te barek vetala postoji. Zatim da vjeruje u njegov rububijet, njegov gospodarstvo, da je on stvoritelj, da on spušta kišu, življe, znači bilje, e, daje život, uzima znači život, smrt, to je gospodar svjetova, to je rububijet. Zatim, znači isto tako spada to i upravljanje i vladanje. Zatim nakon toga treća vrsta je vjerovanje u uluhijet. Ono treći i četvrti ruk jeste upravo ovo o čemu ćemo mi govoriti, a to je vjerovanje Allahova lijepa imena i savršena svojstva. To su četiri rukna i ovo upamtite, znači ruknovi imana, prvi je da vjeruješ u postojanje gospodara svjetova, drugi, drugi je znači e, rubu bijet, treći uluhijet i četvrti je smavo sifat, da vjeruješ čvrsto, znači što ukazuje s druge strane da onaj koji ne bude vjerovao jedan od ovih ruknova, vjeruje u, drugo, znači o, preostala tri, nije vjernik, ili da vjeruje u dva, ne vjeruje u dva, bilo koje strane čovjek nije, čovjek nije vjernik i ne može potpuniti svoj iman, osim sa, osim sa vjerovanjem u ova četiri, četiri rukna, četiri rukna imana. E, što možemo zaključiti, ono što nam je večeras bitno, da ova nauka ukazuje na vrijednost i fadilet, znači veliki, prije svega što je esma ula osifati, da je to od ruknova imana. Ovo je jako bitno da se zna. Znači, ono što, od stvari koje ukazuju na važnost i značaj izučavanja ove nauke i da dolazi čovjek do spoznaje, da uči, da se trudi, da spozna, jeste što je ova nauka jedan druknoga imana. S druge strane što se e, vrijednost neke nauke ogleda kroz vrijednost onoga što ta nauka izučava. A ovo je spoznaja gospodara Tebare Kvetala, spoznaja stvoritelja koji nas je stvorio, onaj koji je zaslužan da se obožava, da se robuje. Kako ćemo ga obožavati, kako ćemo mu robovati ako ne znamo kome robujemo koliko duša ima, staju na namaz, okreću svoje lice prema jel Allahu te bareke vetala, ali ga nije spoznao. I uzmite, znači, primjer da koji je spoznao gospodara i stane u namaz pored takve osobe. Ko će više uživati u tome? Ko će više biti i ponizni, znači, pred Allahom te bareke, te bareke vetala. Treća stvar, što spoznaja i znanje o Allahu te bareke ve njegovim lijepim menima i savršenim, savršenim svojstvom prouzrokuje veličinu, znači veličanje Allah te bareke ve i sravo poštovanje ćeš ponizniji, više ćeš ga veličati, više ćeš ga slaviti. E, će svjesniji, i znači Allahu te bareke, te bareke, vatala. I od još stvari koje možemo spomenuti jeste da e, spoznanje i lijepih imena je jedna od uzroka koja uvode u džennet. Znači znanje i lijepih imena, kako smo do sada navodili mnogo puta hadis poslanika sa seleme, da Allah ima 99 imena koji nauči uči od džennet. I to su znači detaljno pojasnili u onome što već kao komentar i lijepih, lijepih imena. S druge strane, znači ovo su ruknovi mana, s druge strane treba da se zna, a vi, znači, odnosno, nema, ne sumnjam da postoji neko ko ne zna, da postoje tri vrste tevhida, već smo i napomenuli, znači prva tevhid koja ukazuje na Allahu rububijet, drugi, znači, druga vrsta je uluhijet, i, znači da je samo Allah te je taj koji se obožava, koji je zaslužan da se obožava, samo se njemu i bade čini, samo se njega traži, samo se on, na njega oslanja, samo se u njegovo ime, znači kod nje žrtva prinosi i mnoge druge stvari koje obuhvataju, koje obuhvataju i badet i značenje i badeta. I treća je ova značajna vrsta u kojoj se pojavile mnoge sekte, a jedna od tisuća mije koje smo naveli, a to je vjerovanje u Allahova lijepa imena i savršena, savršena, savršena znači svojstva. Navešemo nekoliko dokaza za e, sve tri navedene ove vrste tevhida. Prva znači vrsta tevhida jeste rubijet. Mnoštvo je dokaza. Onaj koji, onaj koji čita Kur'an naće mnoštvo dokaza koji ukazuju na Allahu te bareke rubijet. Prije svega, znači, ajeti sura Al-An'am, 164. djela kaže Kul agajra Allahi ebagi rabban wa huwa rabbu Reci, kaže, zada tražim nekog drugog gospodara, nekog drugog gospodara, a on je Allah te barek gospodar koji je stvorio, znači, sve. Znači ovdje se ukazuje u upućuje da je gospodar Allah te bareke, te bareke vetala. Zatim drugi ajet u sura Anbiya 56. djelašan kaže Rabbukum rabbu samavati wal ardi alladhi fatarahun. Hmm. Zaista je vaš gospodar. Znači, vaš gospodar. Rabbu samavati wal ardi. Onaj koji je stvoritelj i gospodar i nebesa i zemlje koji je sve to stvorio te bareke Treći dokaz koji ćemo spomenuti je u suri Safat 126. Ajde, lašan kaže Allahe rabbekum rabbe abaikum awwalin. Zaista je Allah gospodar svega što je stvorio i gospodar vaših predaka, vaših očeva, svi oni koji su bili prije, prije vas, to je taj gospodar koji je sve vas, sve stvorio. Zatim dokazi, neki od dokaza koji ukazuju na ovu drugu vrstu tevhida, uluhijeta i bareta, da je on samo subhanahu wa ta'ala zaslužan, se njemu pokoravaš, njemu robiješ, od njega tražiš, njemu da si predan, da njega se samo strahuješ od njega. Allah kaže, ennehu la ilaha illahu. Zaista Allah svjedoči da nema drugog istinskog Boga osim, osim njega koji je zaslužan da se obožava. Ne postoji, znači, ne postoje božanstvo koje je zaslužan da se obožava, osim Allah te bare Mi znamo da postoje danas mnoga lažna božanstva, obožavaju se pred Allah te bare ali istinsko božanstvo koje se zaista treba obožavati ne postoji, ono je samo znači božanstvo, a to je Allah, Allah te bare Zatim mala subhanahu wa ta'ala kaže u suri Al-An'am u 19. ajetu Kul innama huwa ilahum vahid. Ti reci, reci da je on samo jedan Bog koji se obožava. Nema znači drugog Boga istinskog koji se obožava osim Allah, osim Allah te bareke wa ta'ala. Zatim u suri Al-Anbiya 25. ajetu Allah što kaže: "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Kaže Allah te bareke wa ta'ala prije tebe nijednog poslanika, kaže nismo poslali a da mu nismo objavili da nema istinskog Boga osim mene i zato samo mene obožavajte. Alate te bareke, Allah bareke Kaže, znači ovdje jasno pojašnjava da su svi poslanici, svi vjerovjesnici koji su bili prije poslanika Muhameda ali svi su pozivali u tevhidu uh, da se obožava samo Allah te bareke da je svima njima znači jedna misija bila, a to je da izvedu ljude iz tmina, širka, kufra i svega drugog na nori svjetlo uputi, a to je tevhid, gdje će se samo Allah te barek obožavati, samo Allah subhanahu wa ta'ala, a gdje će se negirati sva druga, sva druga lažna božanstva. Po pitanju ove treće vrste tevhida, ovo je nama interesantno, mi smo znači, slušali mnogo i o prvo, znači u, robu u i tako isto u hijetu, ali ova treća vrsta nam je jako bitna. Allah na mnogim mjestima ukazuje i opisuje, znači ukazuje u jednini da on posjeduje imena najljepša imena. Zatim imaju drugi ajeti koji ukazuju da Allah posjeduje mnogo imena. Znači mnogo imena koja su najljepša imena. Prije svega Allah Đelešanu kaže u sura Al-Majde četvom ajetu وَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا I vi kaže pri tome spomenite ism Allah. Spomenite Allahovo ime. I bojte se Allah. Pogledajte, to koristi ism. Spomenite Allahovo ime ukazuje na Allah da Allah opisuje se tim imenom. Zatim u drugom ajtu Allah Đelšanu kaže u suri Merijem 65. ajtu Hel ta'lemu lehu Da li ti znaš da njegovo ime ima iko? Znači da li znaš da postoji neko koji ima ime poput znači imena Allah, Allah te barek, znači niko. I to smo detaljno pojasnili. Zatim nakon toga u suri Ar-Rahmanu 78. ajtu Allah kaže barek esmu rabik Neka je blagosloveno ime tvoga gospodara, ismu rabbik. Allah opet spominje ism a to znači ime, ime tvoga gospodara. Zatim ponovo, pogledajte, nakon svih ovih ajeta, dođe neko kaže, nema imena, ne postoji imena. Allah kaže, te barek ismo rabik. Ovdje govori, neka je uzvišeno, blagosloveno ime tvoga gospodara. Zatim na drugom mjestu Allah kaže u suri Al-Vakije, za nešetom ajetu, fesebih bismi rabbi kar azim A ti veličaj, slavi ime svoga gospodara. Opet, ismi rabik Ime tvoga gospodara. Veličaj ime tvoga gospodara, suha. Arapski jasan, jasan znači ovdje, spominji veliča ime svoga, svoga gospodara. Zatim u množini, Allah isto tako na četiri mjesta druga spominje, pa kaže u suri Al-Araf 180. ajd Walillahi ul husna fad'uhu biha Zaista Allah posjeduje najljepša imena fad'uhu biha i ti ga dozivaj tim imenima dozivaj ga znači traži od Allah bareke ve tim njegovim njegovim lijepim imenima subhanallah posjeduje najljepša imena i doziva. i onda dođe neko kaže Allah ne, posjeduje imena nema imena negira ta ne znam kako čovjek može doći tako da ređe na takav vjekin da negira Allahu te bareke ova imena koja on subhanahu wa taala poziva i i pojašnjava zatim u drugom ajetu Allah kaže kulid Allah Allaha avidu'u rahman, ejema tad'u falahu l'asma'ul husna. Allah kaže, reci, zovite kako Allah ili zovite milostivi, subhanallah. Kako god ga budete dozivali, izvali njegova su najljepša. Ne postoji neko ko ima imena poput Allah te bareke, te bareke vetala. Zatim Allah Đelešanu kaže u sljedećoj, u sljedećoj suri, a to je sura Taha 8. ajd, kaže Allahu la ilaha illahu, lehu lesma ul husna. Zaista je Allah koji drugog Boga nema lehul esmaul husna. I zaista on posjeduje najljepša, imena. On Allah, znači Allah te barek ta'ala posjeduje druga imena koja su najljepša imena. Opisan, jel? A njemu se, ovom imenu se dodaju sa druga, druga Allah te bareke, te ta'ala imena. Zatim Allah Jalšanu kaže u suri Al-Hašu 24. ajetu Wallahu al-Khaliq al-Bari al-Musawwir lahu husna Zaista je on Allah, al-Khaliq, stvoritelj, El Bari koji stvara iz ničega, Musawir koji sve mu daje oblik imena Allah te i ne samo to ne završava gospod, nego kaže nakon toga lehu esma ul i on posjeduje mnoga druga najljepša, najljepša imena. I zato u onom ajetu iz sura Al-Araf Allah pa završava ajet pa kaže: "Vadaru allazina yulhiduna fi asma'ihi sejzauna ma kanu jamenu. Ti se kloni svi oni koji izvrću, negiraju, iskreću Allah te barek vetala imena njihova znača, ovo su posebno pojašnjavali govorili o tome, znači bježi oni, se njih, svi će oni dobiti onako kako su zaslužili. Ponove što su radili, svi će oni tako znači i dobiti. I vidimo znači da svi ovi ajeti ukazuju da Allah te barek vetala posjeduje ta lijepa imena, a iz tih imena proizilaze njegova savršena, savršena svojstva. Jer kako ćemo obožavati gospodara svjetla, dragi i sestro? Ako nismo spoznali ta imena i ta značenja, odnosno nismo spoznali e, savršena svojstva koja proizilaze iz iz tih imena. Kada čovjek razmisli samo o ovom kuranskom ajde, Allah kaže وَلِلَّهِ لَسْمَاءُ husna فَدُعُوهُ Allah posjeduje najljepše ime, pa ga dozivajte njima. Subhanallah. Opisuje se nam posjede. Koliko mi znamo tih imena, kako ga dozivamo, na koji način, na koji način mu robujemo, koliko ga e, obožavamo tim tim imenima. I zato je jako bitno, da ovdje kako Allah ređe fed'uhu biha, vi ga dozivajte tim imenima, treba da znamo da je ova dova i badet. I ona se dijeli, znači, na dvije vrste. Postoje dvije vrste dove kako da dojimo gospodaru svjetova ovim lijepim imenima. Prva, kako učinjaci kažu, doa al znači dova kojom tražiš nešto da lađe lešanu. Svi mi znači imamo mnoštvo potreba i tražnji koji iskazujemo i tražimo samo da vlada te bareke, te bareke vetala. I druga vrsta dove jeste i bade. znači dova obožavanja, i Kojom, znači dova kojom obožavaš gospodara, gospodara svjetova. Primjer za ovu prvu vrstu, znači dova meseli. Koja je to? Naprijed, kada si spoznao gospodara da je on gaf, el gafur. Da je on taj koji mnogo prašta koji voli da mnogo prašta. Ti želiš u tvom trenutku da, da zatražiš od Allaha da ti, da ti oprosti. Pa ćeš kazati, jel, ja ga furug firli, o ti koji mnogo praštaš, oprosti, oprosti mi. Ili spoznala si ime Rahman, da je on taj koji je milostivi, pa kažeš, ja Rahman Rahmani, o milostivi, e, smiluj mi se, oprosti mi, jel? Ili ja Hafiz Hafiz, o ti koji čuvaš, Hafiz, e, sačuvaj me, jel? I tako znači sva druga imena koja imaju značenja e, koja smo učili, koja ćemo učiti, na takav način Allah te bareke ve dozivaš. Međutim kako se iskaže ovaj drugi vid, znači i ibadeta, tako što bi, kada znaš da je Allah te onaj koji prima pokajanje, od njega ćeš tražiti pokajanje, zatim ga obožavaš tim imenom, jer samo od njega tražiš da ti on oprosti. Niko drugi ne može oprostiti gdje osim Allah te bareke ve Zato su opisao time, tako znači za ti načinom ti obožavaš, obožavaš Allah te bareke Ili znači kada si skontao i shvatio da Allah dželešanu onaj koji sve čuje, ti ćeš njega slaviti, veličati jezikom. Jer znaš da Allah čuje tvoj šapat, tvoj dozivanje, tvoj vapaj, tvoj zikr, tvoje veličanje. Na takav način ti Allah te barke u ta'ala obožavaš, njemu robuješ jer od njega, od njega e, strahuješ. Zašto? Zato što si spoznao drugo ime, El Basir, je on taj koji sve vidi. Pa onda jel, plaši se svojom vanštinom da ne uradiš nešto što on te barke tada će vidjeti, a što je prekršaj e, i prelazak njegovih granica. Ili s druge strane, strahuješ i plaši se samo, znači u svojoj nutrini kao i svojoj vanštini. Jer znaš da Allah Đelešanu je Alim, koji dobro zna šta je u tvojim prsima šta tamo tinja, kakve su to misli. I znači na ovakav način ti late barek vetala božavaš, kroz ova imena. Prije svega tražiš od njega, tražiš od njega, a s druge strane obožavaš ga, obožavaš ga i obuješ tim imenima. Zato u temi je hula kada je prejašnjavao znači eh, o, ovu vrstu i jednu i drugu dobi kaže za kuranski ajde Allah Đelešanu kaže udu'u rabdakum tedarru'an wa hufje Allah Đelešanu kaže vi se kaže Allahu molite ponizno ponizno i u sebi Znači, vašem gospodaru, vi njega dozivajte, robujte budite ponizni i u sebi. Ka innehu la yuhibbul mu'tadin. Zaista Allah Đelšanu ne voli one koji svaku mjeru prelaze. Znači, oni koji pretjeruju, pretjeruju u tome. Vala tufsidu fi ardi bada islahiha, wa du'uhu wa tama'a, inna rahmetallahi qaribu minal muhsinin. I kaže, Allah Đelšanu nastavu toga. I vi, kaže, opet, njemu se molite sa strahom i nadom. Pogledajte, gore znači početak uh, ovog kuranskog, drugi dio ajta. U prvo, molite se ponizno i u sebi. U drugu, rabbekum, tadar'an wa Pogledajte, znači, dozivate gospodara, molite ga e, ponizno i u sebi. Tiho. Zatim, u drugom dijelu ajta, znači drugi ajta, vad'uhu haufen wa a Ovdje pojašava gospodara svjetova i njega dozivajte u strahu, znači sa strahom i sa nadom. I na kraju završava i na rahmeta, i na rahmeta Allahi paribu minel muhsini. Zaista Allahova, znači milost doista blizu oni koji dobra djela čini. Svakog učitelja koji radi dobra djela, nek se nada da je Allahova milost blizu njega. Kaže on, Rahimullah ibn Taymiyyah, znači ovaj ajet, kaže da ovaj navedeni ajet obuhvata i sadrži edeb način kako zna, da dozivaš Allah bareke kaže, i prvu vrstu dove i drugu, znači onog traženja, a isto tako ovu drugu, a to je dova i valjeta. Zatim nakon toga spominje kada su Kur'an nekada žele kazati na jednu, znači kuranski ajit nekada ukazuju na jednu vrstu dove, a nekada ukazuju na drugu vrstu dove, a kaže postoje ajeti koji ukazuju na oba ove vrste dove, poput znači ovog ajta ovdje. Zatim kaže dova mesele, kojom tražiš nešto dovate Allah sadrži i kaže, sadrži traženoga što će ti koristiti. Ta mesela i kad tražiš da Allah, tražiš nešto što će ti koristiti, kaže, to obuhvata za onoga koji dovi. Ili da otkloni neku vrstu nedaće, znači da tražiš ne korist, ili da ti otkloni nedaću, štetu koja pa te je zadesla, jel neki bila koji ti se spustio. Zato kaže onaj koji posjeduje takvu vrstu, koji znači daje ti štetu, ili koji mogućno otkloni štetu, ili ti daje korist, primjer, on je subhanahu wa ta'ala zaslužan da se obožava. Ima li neko, ovo pitanje, ima li neko da može znači posjedati ove dvije vrste, da ti može dati svaku vrstu koristi i da ti može otkloniti svaku vrstu nedaće. To niko ne može, znači niko ne može, zato je Allah Đelšanu uzvišen i velik, zato on taj koji se obožava što posjeduje ove dvije stvari, znači on daje štetu i otklanja štetu i on daje korist, pribavlja korist, niko drugi ima Allah te bareke, te bareke ne posjeduje, može to učiniti. Zato kaže u temi zbog ove činjenice, Gospodar je, kaže, zabranio, zbog većeg gospodar je zabranio korijen na mnogim mjestima u Kur'anu, koji traže i mole i dove nekoga drugog ima Allah te bareke Zbog ove činjenice, zbog ove koristi štete. Gospodar svjetlo je korio sve druge koji traže i dove od nekog drugog koji ne posjedje to, koji ne može posjediti to osim Allah te bareke te bareke Pa navodi nekoliko ajta. Prvi ajta kaže gospodar svjetlo وَلَا تَدْعُ tad'u min اللَّهِ مَا ma la yanfa'uka I nemoj dozivati, nemoj moliti, nemoj tražiti od nekoga mimo Allah te bareke koji ne može nikakvu korist dati, niti može štetu otkloniti. Allah zabranjuje to. Zabranjeno je da se i traži od nekog mimo Allah zato što taj drugi ne posjeduje to što posjeduje gospodar svjetova. Fa in fa'alta Allah kaže fa in fa'alta fa innaka idha min A onaj koji to učini, neka zna dobro, kaže, da je od minel min, od onih koji su veliki zulumčari, nepravdu čini, ovdje ovaj zulum znači onaj koji izlazi iz okvira dina, da su takvi nevjerici, Zato je dova zabranjena da se čini, da se traže nekoga drugog, osim od vas subhanahu wa ta'ala, u onim stvarima u koji ne može ti drugi pomoći, osim, osim Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Pogledajte opasno, s druge strane ukazuje na veličinu gospodara svetova koji je zaslužan, zaslužan toga. I drugi ajče navodi gdje kaže, da ja budune ne duni lahi mala yadurruhum wa la yanfa'uhum. I oni kaže, obožavaju, čine bade drugima mimo Allah, koji ne mogu nikakvu korist, znači ne mogu nikakvu korist pribaviti, niti mogu neku štetu otkloniti. Znači ovdje gospodar sve to ukazuje na dvije velike stvari. i Ibn Taymi, je bio cilj svega ovoga što pojašnjava da ova doma koristi, znači sadrži u sebi e, da tražiš vrstu koriste da vate barke vatala ili da otklanja znači neku od nedača. Tako da vidimo da ovdje gospodar sve to opisuje, znači ukazuje na svoje pravo veliko koje on te barke vatala zaslužuje. Zatim kaže u ovu drugu vrstu dove, a to je dozivanje Allah te bareke vatala, vjerujući, robujući njemu i bade činjeći, jeste isto tako što se u ovom ajetu gdje kaže Allah Žešanu, vaduhu haufem vatama. I njega traži, njega dozivajte u strahu ili sa strahom i sa nadom. Znači, dok vapiš, dozivaš gospodara, ti su u punom strahu od njega, plaši se, strah te, s druge strane nada nada se u njegovu milost. I to je ta i bade, znači dok ti doviš. Tako da ova mesela, ova prva, znači vrsta dove, ako, ako nešto tražiš, ona može da e, obuhvata to, ali obavezno je posljedna druga vrsta, to je da ti obožavaš tom dovom, da te je strah, jedna te da ga dozivaš a u isto vrijeme se nadaš, nadaš njegovu, njegovu milost. Zato on za završava jednu temu pa kaže, znaj, da su ove dvije vrste dove blisko vezane. Svaka vrsta dove badeta kaže, obavezi dovu mesele a svaka vrsta dove mesele sadrži dovu i badeta I kaže, to se sve nalazi u riječima gospodara svijeta, gdje kaže, iza seleke badi badi fa inni qarib. Kada te upitaju, moj robo, meni ti reci, da pa sam ja jako blizu, džibu da'vete da ila dan. Ja odgovaram, ja odazivam svakom onome koji me zamoli. Svaki znači molite koji digne ruke zamoli gospodara svjetlo, Allah Đelšan mu se odaziva u onom trenutku kada me zamoli. Zato mi temi navodi kada postoje dva mišljenja, oni koji su protumačili ovaj način kada, znači da Allah se odaziva da se odaziva u džibu da, da on se odaziva svakoj dovi. Kaže da prvo značenje koji spotumačio Fesira da, da ću dati kaže ono što traži od mene. To je prvo. A drugo kaže značenje jeste da ću nagraditi svakog onoga koja bude obožavao. Jer ti obožavaš, dozivaš bare Allah te barek tom dovom. Znači će i nagrada, biće i nagrada za tvoj trud, za tvoje obožavanje, s druge strane Allah te barek će uslušati, uslušati tvoju dovu. Nakon ovog kakvog uvoda, za večera sa koboda ovdje ćemo stati sa govorom i mjera Taymiyyah e, Naredno predavanje koboda ćemo mi ukazati da na činjenicu pa jako bitna da je poslanik sallallahu ve selleme pojasnio ummetu pojasnio znači umetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme ovu treću vrstu tevhida, a to je tevhid esma sifat, vjerovanje u Allaha te barek ve taala u njegova lijepa imena i savršena svojstva. Znači sljedeći hefti ako da ćemo govoriti i iznositi dokaze, mnogo dokaza koji ukazuju da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme detaljno pojasnio umetu i nije ih ostavio znači u, u, stvarima znači e, stvarima da nisu spoznali da im nije ostavio jasan put i jasnu stazu da im nije fino kazao kako treba, nego da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme detaljno precizno pojasnio umetu, a mi molimo Allah te barek ve da podari korisno znanje, da nam poveća naš iman, da nas učini pravim istinskim sljedbenicima ove čiste uzvišene vjere dinu Islama, da nas usmeti na tome, da nas pomogne u ovo naše bosne da naše ujedini, naše korake učvrsti. Subhanak hamdik, an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Molim Allah ilahi što u